السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka swala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Bado tunaendelea na risala Bulughul Amani bi sharh aqidat ibn Abi Zaid al qirawani rahimahullah ta'ala ta'lif al فضيلة al-Allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala na leo tupo katika kuelezea sifa za Allah subhanahu wa ta'ala mlango unaosema lillahi asifatul ula kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa za juu lillahi asifatul ula Allah ana sifa za juu qala rahimahullah والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه متصفا na sifa za juu za utukufu lam yazal bijamii sifatihi wa asmaihi muttasifa hajaacha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake zote na majina yake yote mwenye kusifika au hajaacha kusifika Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake zote na majina yake yote ta'ala antakuna sifatuhu makhluqatan ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala kuwa sifa zake ni zenye kuumbwa wa asma'uhu muhdatha na ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala kuwa majina yake ni yenye kuzuka yani mtu anakuja anazusha anasema hili ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika pia kwamba mtu aseme kwamba moja katika sifa za Allah umeumbwa kama vile kusema kwamba alquranu makhluqun alquranu makhluqun Allah ametakasika na hilo kwamba mtu aseme kwamba Qur'ani imeumbwa na Qur'ani ni sifa katika sifa zake Allah kwa sababu Qur'ani ni maneno yake na maneno ya Allah ni sifa zake kwamba Allah anasifika kwa kuongea kama ilivyokuja katika katika kitabu chake kitukufu katika sharh anasema Sheikh Ahmad bin Yahya najmi rahimahullah as-sifatul walida fil Qur'an sifa zilizokuja katika Qur'ani wa sunna na sifa zilizokuja katika sunna allati yambaghi an nasifa Allah biha sifa ambazo yatupasa sisi tumsifu Allah kwa sifa hizo mu'taqidina likamaliha tena wenye kuitakidi ukamilifu wake mu'taqidina likamaliha tena wenye kuitakidi ukamilifu wake maana ukamilifu wa sifa hizo wa uluwiha na utukufu na ujuu wa sifa hizo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ziko juu wa anna wa an fa idha ittafaqat fa idha ittafaqat ma ba'd sifati al-makhluqin ikiwa sifa za Allah zitaafikiana na baadhi ya sifa za viumbe ikiwa moja katika sifa za Allah zitawafikiana na baadhi ya sifa za viumbe fanahnu nu'minu anna sifat Allah mutadhamminatun al-ulu sisi tunaamini kwamba sifa za Allah zina, zinaenda sambamba na kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba vile Allah alivyokuwa juu na sifa zake pia ziko hivyo hivyo juu sifa zimo juu kwa utukufu wal kamala kadhalika zinaendana sambamba na ukamilifu kama alivyo Allah subhanahu wa ta'ala hana upungufu basi sifa zake ni kamilifu fi tilka sifati katika sifa hizo fa idha wasafana Allah bi annahu hayyun anatoa mfano hapa shekhe kwa mfano tunapomsifu Allah kwamba yeye yuko hai wasafna almakhluqa biannahu hai kadhalika pia tukamsifu Allah subhanahu wa ta'ala e, tukamsifu kiumbe pia na yeye yupo yupo hai yajibu fayajibu an na'taqida alfarqa baina hayati alkhaliq wa hayati almakhluqi ni lazima sisi tuamini kuwa kuna utofauti kati ya uhai wa muumbaji eh, au uhai na uhai wa muumbaji ambaye ni Allah na uhai wa kiumbe ambaye ni mwanadamu au kiumbe kingine kilichokuwa na sifa ya uhai. Kwa hiyo imeafikiana sifa moja ya uhai kwamba Allah ni hayyun alhai na mwanadamu pia naye ha, au kiumbe chochote kina huwa kinakuwa na sifa ya uhai. Kwa sifa hizi mbili zinapoafikiana, lazima tujue utofauti baina ya sifa za sifa ya muumbaji na sifa ya ya muumbwaji kiumbe. Kala fa hayatul khaliq kamilatun, uhai wa Allah muumbaji umekamilika uhai wa Allah ambaye ni muumbaji ume umekamilika la naqsa fiha hauna hakuna mapungufu katika uhai huo biwaji min kwa sura katika sura ambazo mtu anaweza akapata ndani yake mapungufu tukiangalia sura yoyote hawezi kupata sura ya sifa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ya uhai kuwepo ndani yake mapungufu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa idhni hizi zote zinaonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala uhai wake ulivyo ulivyokuwa ni kamil ala bi khilafi hayati makhluqi na hii ni tofauti na uhai wa kiumbe kullu makhluqin kila kiumbe aliyeumbwa ha hayatuhu muhatatun bil adami sabiq uhai wake umezungukwa na kuto kuwepo kuliko utangulia yani Abdurrahman Amr alana huwa hai lakini kabla miata sana lam yakun mawjuda lam yakun shay'an madhkura huwa hayyun fa hayatuhu masbuqatun bimadha ha bil adam ni hai lakini uhai wake umetanguliwa na kwamba alikuwa hayupo wal fana'u lahiq na kadhalika pia uhai wake umezingirwa au umetawaliwa na kuondoka kuisha kukuja kumbe yuko hai lakini tunajua siku yote atakufa atakuwa hayupo kwa ni uhai ambao hauendelei lakini uhai ambao umezuka haukuwepo kadhalika upo sasa hivi lakini hauto eh, hautoishi milele uhai huu utakuwa na muda utaondoka hadha la sabili mithal قال وهي أيضا مفتقرة ila man aujadaha huo uhai pia wa kiumbe unamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala aliyeuleta uleta aliyoufanya uwepo mwanadamu akiwa hai uhai wake unamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala alimfanya kuwa hai anamhitajia katika riziki anamhitajia katika afya anamhitajia katika kupata elimu anamhitajia katika kila jambo wazi mhitajia amuondolee maradhi amponye wa hakadha kullu makhluqin ah, e, ila e, ila man awjadaha wa yaqumu biwujudiha sawa wanamhitajia uhai wanamhitajia yule aliyouleta na yule anayesimamia kuwepo kwake yule anayesimamia kuwepo kwa uhai huo famathalan alinsan hayatuhu mutawaqifatun asema mfano huyu mwanadamu uhai wake umesimama alama ma alama jaalaha Allahu azza wa jalla kwenye yale ambayo aliyo yaweka Allah subhanahu wa ta'ala mutawakifatan alayhi hayuo umesimamia kwenye mambo haya ni mwanadamu mathalan akiwa hai ili aweze kuishi vizuri habida kanyage ardhi aliyoumba Allah habida apite chini ya mbingu eh iliumbwa na Allah wazi inabidi ale chakula alichokiumba Allah inabidi anywe maji aliyoyaumba Allah wazi kwa hiyo hai ni uhai tu lakini kama kuna vitu anasema ah, uh, uhai huu kuna vitu ambavyo Allah ameviweka ili huyu mwenye uhai avihitajie Allah akiviondoa vile vitu basi hata uhai wenyewe utakuwa haupo haiwezekani mtu kuwa hai kama hapati hewa safi hatoi hewa chafu na haingizi hewa safi haiwezekani kwa kuwepo hewa hizo na mwanadamu kupata hewa hizo ndio anabakia kuwa hai huyu mwanadamu kwa bado hai huo huo ambao Allah ameuweka kwa mwanadamu pia Allah ameweka vitu ambavyo mwanadamu huyu hai atahitajia vile vitu ili uhai wake uendelee kuwepo wakati huo huo uhai huo ni kwa muda kwa unakuta sifa ya uhai wa mwanadamu siku zote ni sifa yenye mapungufu makubwa sana tofauti na uhai na sifa ya uhai wa Allah subhanahu wa ta'ala fahiya yabqa fahiya la yabqa la tabqa illa biwujudi ma qaddara Allah baqa'aha alayhi asema huyo mwanadamu hatobaki na huo uhai isokuwa kwa kupatikana vile alivyovikadiria Allah subhanahu wa ta'ala kubakia kwake juu yake vikibakia vitu hivyo naye mwanadamu hai wake unaendelea mathalan maadamu haya wewe unaendelea uhai ardhi ya Allah Allah anachukua ardhi yake Allah anachukua mbingu yake anaikunja ardhi anakunja na mbingu hawezi kubakia kuwa hai vile ambavyo alivyokadiria Allah kubakia kuwepo ndivyo ambavyo Allah amekadiria ili wewe uendelee kuwa nini kuwa hai wama dhalika vitaendelea kuwepo na uhai wako wewe utaisha kwa muda ule aliokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kuisha qal fal insanu wal hayawan mwanadamu na wanyama hayatuhuma mutawaqifa mwanadamu na mnyama ma, ma, maisha yao yana muda yamesimama ala thalathati umur yamesimama kwenye mambo matatu wahiya al-akl kula wa washurb kunywa warahatu na nini na kupumzika kulala huu ndio uhai wa mwanadamu mwanadamu hawezi kuishi bila kulala hawezi kuishi bila kulala mwanadamu hawezi kuishi bila kula kadhalika mwanadamu hawezi kuishi bila wazi hawezi kuishi bila kunywa wal malaika na malaika ni viumbe Allah alioko hai Allahu ala ma khalaqahum alayhi Allah amewaumba juu ya yale ambayo aliyowaumbia Allah amewaumba juu ya yale ambayo alio aliyowaumbia si kuna hali ambayo Allah amewaumba malaika watakuwa nayo hiyo na kuna hali ambayo Allah amewaumba wanadamu watakuwa nayo hiyo fahum la yahtajuna ila aklin malaika wao hawahitaji kula wala ila shurbin wala hawahitaji kunywa kama yahitaju hal insan wal jin kama anavyohitajia hali hii mwanadamu na na majini mwanadamu na majini wanahitajia kula mwanadamu na majini wanahitajia nini wanahitajia kunywa ama malaika hawahitaji hayo walakinnahum lakini hao malaika muftaqiruna fi wujudihim ila Allah alladhi awjadahum wanahitajia katika kuwepo kwao wanamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aliwafanya wawepo hawawezi kuishi malaika kama Allah subhanahu wa ta'ala hataki wawepo kisha kasema muallif والمهم أن إذا وصفنا الله بصفاته kwamba sisi tukiwa tuta tunapomsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake allati wasafa nafsahu biha fi kitabihi sifa ambazo Allah amejisifia yeye mwenyewe katika kitabu chake au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam au katika ulimi wa mjumbe wake sala na salamu zie juu yake fa inna naatatidu hakika, hakika sisi tunaitakidi na tunaamini bi anna sifatahu ghayatun fil kamali wa uluwi shan ya kwamba sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ghayatun fil kamal ndio mwisho wa ukamilifu kama kuna kilichokamilika basi mwisho wa ukamilifu ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala uluwi shan na utukufu na ujuu wa mambo yale mambo yanayohusiana na sifa za Allah basi ni alin yako juu zaidi kuliko vilivyo juu قال رحمه الله قوله لم يزل بجميع صفاته واسمائه أي أنه لم يزل متصفا بصفاته الذاتية kwamba Allah bado anasifika kwa sifa zake za dhati sifa ambazo zinaendana sambamba na dhati yake wa sifatihi bado Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa zake za vitendo kuna sifa za dhati na sifa za vitendo sifa za dhati ni sifa zinazohusiana na dhati ya Allah yeye mwenyewe na sifa za vitendo ni sifa zinazohusiana na vitendo vya Allah yeye mwenyewe sah fana anasema wasifatu tankasimu ila thalatha taqsam sifa zinagawanyika katika vigawanyo vitatu awalan sifatun dhatiyatun mahdhatun kwanza kabisa sifa za dhati za moja kwa moja kama Allah anasifika na sifa zinazohusiana dhati yake moja kwa moja kasifatu sam'i wa sifa al-basar wa sifatu al wa sifatu al-yadayn wa sifatu al-kaffayn wal asabi' rijl wasaq wal hizi ni sifa za dhati yake moja kwa moja hazihusiani na vitendo kwamba Allah anasikia Allah anaona eh? sifa ya uso Allah ana uso Allah ana mikono miwili Allah ana viganja viwili Allah ana vidole Allah ana miguu Allah ana muundi na Allah ana nyayo hizi sifa za dhati yake kama katika dhati ya Allah ni sifa hizo thanian aina ya pili ya sifa za Allah sifatun dhatiyatun fi'liyatun sifa ya dhati ya vitendo sifa ya dhati ya vitendo ambayo sifa hiyo imechanganyika kwanza ni sifa inayotokana na dhati yake lakini pia ni sifa ya vitendo vyake wahuwa sifa alkalam sifatul kalam sifa ya kuongea Allah anaongea kitendo kadhalika pia Allah anaongea dhati yake wal khalq kadhalika Allah anaongea ana, anaumba kwa kitendo kadhalika pia Allah anaumba hiyo ndiyo dhati yake kuumba wa shibaha dhalik thalithan sifatun fi'liya sifa za nini za vitendo ambazo sio za dhati ambayo sifa ya kwanza ni sifa tu al-istiwa sifa ya kustawi juu ya arshi wa sifatu nuzul na sifa ya kushuka kutoka kwenye arsh mpaka kwenye wingi wa dunia wingu wa dunia walmaji na sifa ya kuja sawa sifa listiwa arrahman al-arsh istawa sifatu nuzul yanzilu rabbuna tabaraka wa taala sifatu almaji wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa sifatu al na sifa ya kuja fahadhi sifatu kulluha sifa zote hizi yajibu an nusbitaha lillahi azza wa jalla ni wajibu tuzithibitishe kwa Allah kwamba ni sifa zake isbatan yaliku bijalalihi kuthibitisha ambako kunaendana sambamba na utukufu wake Allah munazzihan anin naqsi wal huduth munazzihan anin naqsi wa madha walhuduth kisha ni tuwe ni wenye kum, kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake na mapungufu na nini na kuzuka kwamba sifa katika sifa za Allah ni sifa zenye kuzuka sawa bali sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa za zamani ambazo hazina mwanzo walihadha qala almusannif kwa sababu hiyo akasema mtunzi ibn abi zaid ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan wa asma'uhu muhdatha Allah anatukuka Allah subhanahu wa ta'ala kuwa sifa zake ni zenye kuumbwa na majina yake kuwa ni yenye kuzuka tunaendelea au tuishia Qala rahimahullah asema tunzi Allah amrehemu sifatul kalami lillahi ta'ala sifa za maneno sifatul kalami lillahi ta'ala sifa za maneno kwa Allah aliyetukuka na aliye juu qawluhu kallama Allah Musa bikalamihi Allah ha eh, amemsemeza Musa kwa maneno yake Muallif anasema kallama Allahu Musa bikalami Allah amemsemeza au amemsemesha Musa kwa maneno yake alladhi huwa sifatu dhatihi maneno ambayo ni sifa za sifa ya dhati ya Allah sawa allati yaf'aluha mata shaa sifa ambayo ha, anaifanya Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka ndio tukaona kule kwamba sifatul kalam sifatu dhatia wa madha wa fi'liya kama sifa ya dhati kwamba yatakallam min sifati dhatia annahu yatakallam lakin huwa min sifati hiya min sifati alfi'liya لانه يتكلم متى شاء يفعل ها متى شاء لا اراد ان يتكلم يتكلم وكيف شاء na vile atakavyo vyote atakavyo يتكلم كيف شاء يتكلم مع جبريل يتكلم مع موسى واضح يتكلم مع محمد هكذا أنا سمع شيخي أهل السنة يقولون السنة أنا سمع قد كشرح نعتقد أن الله يتكلم سيسي تنايتكيد يا كوانب الله نونجيه Allah anasema taitakidi hivyo bikalamin qadimin naw'i Allah anaongea kwa maneno ambayo aina yake ni ya zamani so hadithun naw ah, ah. kalamin qadimin naw mimi hapa naongea maneno yangu ni hadithu no Ama maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kadimu no Yani anna al-kalama sifatun lillahi thabitatun lijalalihi mawjudatun biwujudihi alladhi laysa lahu ibtida'un wala yakunu lahu intiha. Maneno si, ma, kwamba maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sifa yake iliyothibiti kwa utukufu wake tena sifa hii ipo kuwepo kwa sifa hii kupo kwa sababu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ambaye hana mwanzo kwa hiyo Allah hana mwanzo na maneno yake hayana hayana mwanzo kwa sababu ni sifa yake azalan wa abadan takallama mazala yatakallam laisa lahu ibtida Allah hana mwanzo wala yakunu lahu intiha na wala Allah hatakuwa na mwisho ama kaulu mahadithul ahad ama kauli ya watu wa bid'a waliposema kama maneno ya Allah ni hadithul ahad kwamba maneno ya Allah yanazuka pale anapotaka kuyasema na ule wakati anaotaka yeye kwa Allah hasifika na hali hiyo yani maanahu anna alkalama yahdusu minhu subhana kwa maneno ya Allah yanazuka kwake yeye mtukufu mata shaa muda anaotaka wa fil waqt alladhi yashana wakati anaotaka fa huwa mawsufu bil kalami kwa Allah anasifika na maneno wa ومن لا يتكلم فهو naqisun na yule asio ongea huyo ni ni mpungufu wa man indahu naqsun fa kayfa yumkin an yakuna ilahan na maana ni maneno ya ya ahlusunna inama qawluhum hadithul ahad ama kauli ya ahli sunna wal jamaa hadithu al ahad manahu anna al kalama yahdusu minhu subhana maana yake ni kwamba maneno yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala matasha wa fil waqti alladhi yasha naam yani Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na kuongea tangu zamani sifa ya kuongea kwa Allah sawa zati yake tangu zamani lakini hadithul ahadi maana yake ni kwamba Allah anapotaka kuongea huongea na wakati anaotaka basi huwa Allah anaongea fahuwa mausufu bil kalam Allah anasifika na maneno wa man la yatakallamu fahuwa naqisun na asiyeongea huyo ni mpungufu bimaana anakuwa bubu na mtu akizaliwa bubu eh tunaamini kabisa kwamba amezaliwa na na upungufu acha asizaliwe bubu hata akizaliwa na uzito wa kuongea na kigugumizi nasema huyu ana mapungufu waman indahu naqsun na yule aliyekuwa na mapungufu fa kaifa yumkinu an yakuna ilaha vipi ata itawezekana kuwa yeye ni mwabudiwa kwa hiyo ahlusunna wal jamaa wana, wana, wana, wana, wana maneno ya aina mbili katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wanasifia maneno ya Allah kama ni kadimu nawa kisha wanasifia maneno Allah kuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni hadithul ahad qadimu nawi maana yake ni kwamba sifa hii ya maneno sifa hii ya kuongea Allah inathibiti kwake yeye kwa utukufu wake yani aina ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maneno matukufu kulingana na utukufu wa Allah lakini sifa hii ipo kwa Allah kulingana na uwepo wa Allah kama Allah alivyokuwa hana mwanzo basi na sifa hii kwa Allah haina mwanzo wazi kama ilivyokuwa Allah hana mwisho na sifa hii kwa Allah haina mwisho lakini maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala hadithul ahad kaifa hadithul ahad hadithul ahad kwa maana anna al-kalama yahdusu minhu subhana matasha kama Allah anaongea anapotaka na pale anapotaka kuongea ndipo huwa anaongea na wakati anapotaka kuongea ndipo huwa anaongea kwa hiyo anasifika na maneno sawa wakati anapotaka kuongea kuwa huwa anaongea katika hali hiyo ndio maana ikaitwa hadithul ahad yani yale maneno anayotaka kuyaongea huwa anayaongea pale anapotaka kuongea sawa fahuwa yatakallamu mala yatakallamu fahuwa naqsu wa man indahu naqsu fakaifa yakunu يمكن أن يكون إلها قال رحمه الله تعالى والله سبحانه قد وصف أقواما من الناس بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها angalia anasema mwalif kwamba Allah alikwisha wasifia baadhi ya watu huko nyuma katika watu Allah amewasifia kwamba kuna watu wana nyoyo lakini hawafahamu kupitia hizo nyoyo zao walahum ayunan la yabsuruna biha lakini pia wana macho lakini hawaoni kupitia hayo macho yao wala hum adhanan la yasmauna biha kadhalika pia wana masikio lakini hawasikii kupitia hayo masikio yao faman lam yakun mawsufan was sam'i fa huwa naqis kwa sema yule ambaye hakusifika kwa kufahamu na kuona na kusikia huyo ana mapungufu walihadha qal walaqad badhara'na li jahannama kathiran min al jinni wal ins kwa hakika tumewatia ndani ya moto wa jahannam wengi katika majini na wanadamu lahum kulubun la yafkahuna biha kwa sababu walikuwa na nyoyo hawakuwa wanafahamu kupitia nyoyo hizo wala hum ayinu la yabsuruna biha kadhalika na macho ambayo walikuwa hawaoni kupitia macho hayo wala hum adhanu la yasmauna biha kadhalika wana masikio hawasikii kupitia masikio hayo ulaika kal an'am hao ni kama wanyama bal hum adallu bali wao wamepotea zaidi kuliko hao wanyama ulaika humul ghafilun hao ndio wameghafilika arafa 179 wal kalamu adamuhu naqsun na maneno kutokuwepo kwa kiumbe ni upungufu wa wujuduhu kamalun fi haqqi insan na kuwepo kwa maneno ni ukamilifu katika haki ya mwanadamu falau anna qauman aradu an yumalliku alaihim malikan lau kama watu watataka wamchague kwa wao kiongozi mfanye mtu mmoja kuwa kiongozi fakhtaru dhalika almalik wakamchagua yule kiongozi bi an yakuna abkam la yatakallam kiongozi yule awe bubu asiyeongea wa ama la yubsir awe kipofu haoni wa asama la yasma na awe kiziwi hasikii wadhaifu alfahm la yafham kisha awe ufahamu wake ni mdogo sana dhaifu awe hafahamu ayakununa kad aswabu hivi watakuwa wamepatia katika kumchagua huyo kiongozi hapana aljawabu la fakaifa yusafu jabbaru samawati wal ardi vipi atasifika Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiyo mmiliki wa mbingu na ardhi wa khaliquhuma na muumbaji wake wa munshiuhuma na mwenye kuvianzilisha ala ghairi ala ghairi mithalin sabaka bi annahu la yatakallam munshiuhuma ala ghairi mithalin sabaka alivya viumba hivi viumbe mwanzo kabisa bila kuwepo mfano uliotangulia bi annahu la yatakallam eti tumsifie Allah mwenye sifa zote hizi kwamba ha haongei ayasihu an yakuna ilahan la yatakallam hivi inasihi awepo mwabudiwa asiongea aljawabu la jawabu ni kwamba hapana mtu zalana eh نعم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون anasema Allah subhanahu wa ta'ala haikuwa ikiwajia ukumbusho kutoka kwa Mola wao haukuwajia ukumbusho kutoka kwa Mola wao sawa isipokuwa waliusikia wakiwa wanacheza waliusikiliza wakiwa wanacheza yani mchezo uliokuwa wakicheza makusudio hapa ni walikuwa hali ya kuwa ni wenye kughafilika na wenye kupuuza kujiandaa na siku ya hisabu ghafilina almuridina an istidadi yaum alhisab فوصف الله سبحانه وتعالى فوصفه بأنه محدث وكوصف هو كمبوشو كما محدث إنما هو بالنسبة للمخلوقين فوصفه بأنه محدث إنما هو بالنسبة للمخلوقين أما باتصاف قائله به فليس بمحدث أسمى كوصف هو كمبوشو أمباني قرآني منين الله سبحانه وتعالى kwamba ni kitu kilichozuka hakika kusifika huko ni kwa kuzingatia wale viumbe ama kuzingatia yule ambaye aliyeusema ukumbusho huo falaisa bimuhdathin ukumbusho huo sio wenye kuzuka bali inal kalama sifatun lahu azza wa jalla ala ma yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala bali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na vile ambavyo unavyoendana sambamba na utukufu wake yeye Allah aliye aliyetukuka katika al muyassar imekuja aya hii nasema ma min shay'in yanzilu min alquran yutla alaihim mujaddadan mujaddidan lahum at-tadhkir kama hakuna chochote kinachoteremka katika Qur'ani hakuna kitu chochote kinachoteremka katika Qur'ani kinachosomwa juu yao mujaddidan lahum at-tadhkir kinachokuja kuwafanyia upya ule ukumbusho yani kuwakumbusha zaidi na zaidi ila kana samahum lahu isokuwa ilikuwa kusikiliza kwa ule ukumbusho wazi samau laibin ni kusikiliza kwa mchezo wastihizain na nini aha na kuchezea shere alimamu Saadi yeye anasema wa anna Allah ta'ala la yazalu yujaddid lahum at-tadhkir na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala bado hajaacha kuwakumbusha kuwafanyia upya eh ule ukumbusho na mauidha wala yazaluna fi ghaflatin lakini bado wao hawajaacha kuendelea kuwa katika ugafilika kwao wa radhi na upuzi wao walihadha qala Allah ta'ala ma yatihi min dhikri min rabbihim muhdathin sawa haujawaacha haujawajia kutoka kwa Mola wao ukumbusho wowote sawa uliozuka yani uliozuka kama nilivyokuja katika kitabu hapa min haithu ha binisbati lilmakhluqin ambaye aliyekuja kukumbusha mimi ninapokuja nakumbusha nikikusomeeni aya miongoni mwa ah, aya za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kwa kuzingatia mimi niliyosoma zile aya kukumbushoni muhdath ama kuzingatia Allah ambaye ndiye aliyesema maneno kadiman ha aliyesema maneno zamani maneno yale sio muhdath maneno yale sio nini sio muhdath ndio maana muallif akasema fa wasafahu fasubi annahu muhdathun inma huwa binisbati lilmakhluqin kwamba sifa haya maneno kama ni muhdath ni kwa kuzingatia sisi tunayoyasema lakini si kwa kuzingatia ya Allah ambaye aliyasema maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala haya hayakuzuka kisha akasema illa istama'uhu sama'an taqumu alayhim bihi alhujja wa hum wa hum yalabun wa hum yalabun الإمام البغي ينسيما ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم يألعبون أي ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن بذكرهم ويعذهم به آه، يذكرهم ويعذهم, ويعذهم به قال مقاتل يحدث الله الأمر بعد الأمر قيل الذكر المحدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من السنن والمواعظ سوى ما في القرآن وأضافه إلى الرب لأنه قال بأمر الرب إلا استمعوه وهم يلعبون ها آه؟ إلا استمعوه لاعبين لا يعتبرون ولا يتعظون الإمام ابن كثير نسيمة ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون فقال ما يأتيه من ذكر من رب محدث أي من أي جديد إنزاله جديد إنزاله إلا استمعوه وهم يلعبون كما قال ابن عباس ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد ف... وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لا يشب لا يشب ورواه البخاري بنحوه الإمام القرطبي naye ana maneno yake katika aya hii alimamu Tabari Tabari maneno imamu Tabari mafupi anasema yakulu taala dhikru ma yuhdisu Allahu min tanzil shay min hadha alquran linnas wa yudhakkiruhum bihi wa ya'izuhum illa istama'u wa hum yal'abuna lahiya lahiyatan qulubuhum wa binahwi alladhi qulna fi ta'wil dhalika qala ahlu at-ta'wil kisha kaanza kuleta zile aqwal za ahlu at-tafsir akaleta hapa kauli ya Qatada hadathana Bishr قال يزيد قال حدثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قول ما يأتيهم إلى آخر الآية يقول ما ينزل عليه من شيء من القرآن إلا استمعوه هم يلعبون ukisema biduni muhdath inakuwa kidogo na tafsiri isiyokuwa na isiyokuwa na usumbufu katika vichwa vya watu ni kusikiliza nini kusikiliza tafsiri kwa sababu unaweza ukaingiza neno muhdath kwa maana ya kuzuka mtu dhania maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yame yamezuka na akaacha hii tafsiri ya Sheikh Ahmad najmi eh kwa maneno haya yamesifiwa bi, bi annahu muhdath inma huwa binisbati lilmakhluqin ili sisi wenye kufahamu tufahamu kwa wepesi na tusije tukachanganya ile tafsiri ya kalamullah yesh muhdath kalamullah yesh muhdath ile kala ile maana ya kwamba uh, min sifatihi min sifati kalamihi subhanahu wa ta'ala annahu ka قديم قديم النوع واضح قديم النوع akida inahitaji kidogo kutulia ha kidogo inahitaji kidogo kutulia kwa sababu mambo yana nini yanaingiliana yana, yana, yana na yana, na yanataka kufanana hapa katika katika katika sifatul kalam kitu ambacho tunatakiwa tufahamu hapa ni kwamba maneno ya Allah ni kadimu nao lakini hadithu al ahadi من من من, من يبين هذا حتى لا لا نتقدم إلى الأمام وبعض الناس غير عارفين مولد يوسف الفرق بين قديم النوع حديث الآحاد آه، حديث الآحاد nãy dạ. mình Nan nãy Kailah ayu Nani kailah mình mena mau lịch, تكلم وجاي ليه ها ها نحن مجينا جاي ليه Nani mwingine hajaelewa? Eh, Sharif. Nani mwingine? Swali. Allah anasifika na sawa na sifa ya kuongea. na tumefahamu kwamba sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuongea ni sifatu dhati wa sifatu fi'l sa tuliposema sifatu dhati ndio kadimu nawa tuliposema sifatu fi'l maana yake ni ni hadithul ahad hii ni ufafanuzi mfupi ambao una kuweka sawa sawa Allah anasifika na sifa ya dhati ya kuongea kama katika dhati ya Allah ni al-kalam na ikiwa kama hii ni sifa yake ya dhati haiwezi kuwa na mwanzo kwa sababu yeye mwenyewe Allah hana mwanzo hapa tunakuwa tunaongelea dhati ya Allah na nyinyi vijana mnaweza mkaa mjui nini dhati ya tunapokuwa tunasema kwenye viumbe sasa tumwache Allah tunapokuwa tunasema dhati ya mtu fulani manake ndio yule mtu mwenyewe tumeelewana eh yani ni ainu shakhs ndio dhati yake kuanzia juu mpaka chini Ukienda kukopa kama mtu hakujui kwa dhati yako hakukopi mpaka ulete kitu weke rehani awe atakuazima pesa kwa sababu ya kile kitu tena kitakuwa juu ya ile pesa aliyokuazima ama akienda mtu dhati yake inajulikana kwamba ni mwaminifu ni mtu mwenye nidhamu anapenda kulipa pale anapokopwa eh? dhati yake ile inakuwa ni sehemu ya kumtuliza nafsi yule anayetaka kumkopa amkope huu mfano ni mfano wa sisi kwa sisi. Sababu baadhi ya vijana hapa bado ni wadogo, tukisema dhati ana dhati kitu gani? Hajui. Dhati ndio wewe. Tukisema uh, Abdurrahman Amru almawala mawala Unasikia jina tu hilo. Lazima mtakao mnamtafuta yuko wapi? Sasa nyote mnamwangalia. Yuko wapi? Simama. Simama. Yuko Abdurrahman? Mamona. Huyo Abdurrahmani ndio Abdurrahmani na huyo aliyesimama ndio dhati yake mwenyewe. Tukisema dhati ya Abdurrahmani ndio huyo. Ndani ya Abdurrahmani kuna vitu vinavyokamilisha ile dhati yake ambazo ndio sifa. tu dhatia ya Abdurrahman ni nini? Kucheka. Sawa eh? Kwa hiyo umeshaipata kwamba hii sifa ya Abdurrahmani inaendana na Abdurrahmani wakati wote lakini tunasema kwa sababu Abdurrahmani ni kiumbe hii ni sifatun hadith kwa sababu gani Abdurrahmani amekamilika 21 Abdurrahmani ameanza kupatikana baada ya miaka 21 iliyo eh, kabla ya miaka 21 iliyopita kwa Abdurrahmani hadithun kwa sababu Abdurrahmani hadithu na sifa yake ya kucheka ni hadith ilipatikana pale alipopatikana Abdurrahmani disse. Sasa kuna baadhi ya mifano lazima muitoe, tuitoe ili uweze kujua. Yaani si katika tauhidi. Hiyo mifano yenyewe si katika tauhidi lakini ni mifano ya, ya nani hii ya, ya mazingira ambayo ukitafsiri dhati dhati dhati. Unajua dhati dhati ma huwa dhati? Ma huwa dhati? Anta huwa dhati. Umeelewana? Sasa kuna sifa za dhati sawa na kuna sifa za vitendo kuna sifa za dhati na kuna sifa za vitendo sifa za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni zile sifa ambazo anazosifika nazo yeye mwenyewe kwa sababu ni ya dhati yake Allah na Allah hana mwanzo sifa hiyo haitakuwa na mwanzo sawa Allah hana mwisho sifa hiyo haitakuwa na mwisho lakini sifa hiyo pia ni ya kitendo Allah huongea anapotaka kwa hadithul ahad yale maneno huwa yanapatikana wakati anapoongea Allah subhanahu wa ta'ala matasha au kaifa shaa matasha wa kaifa shaa ndio maana tukawa tumetaka kujua tumefahamu kweli sifa hii qadimun naw'i ha hadithul ahadi tumefahamu ndio tumefahamu tumelewa sasa huwa inachanganya sehemu moja tunapokuwa tunasema kwa maneno ya Allah ni muhdath maneno Allah sio muhdath hadithul ahad lakini sio muhdath kwa nini kwa sababu ukisema tu uh, kalamullahi muhdath kana kwamba unataka kusema kwamba maneno ya Allah hayakuwepo sio kadimu nungu yani fi nafsi wakati unasema kwamba laysa biqadimi nyuma hayasifiki na sifa hii ya ukale aina yake ni ya zamani kulingana na nini na sifatun dhatia lillahi subhanahu wa ta'ala bil kalam sasa tunasema kwamba kwa mfano niliposema hapa ma min dhikri min rabbih muhdathin binisbati ila almakhluqin sababu sisi tunasoma maneno ya Allah alif lam mim dhalika alkitab la raiba fi nikiwa nasema maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala sawa mimi hapa wewe unasikia binisbati ilayya ni محدث واضح لكن كاصل هذا منين قديم النوع ان الله سبحانه وتعالى كلام حديث الاحاد واضح من حيث انه يتكلم متى شاء وكيف شاء فهمت ها ويا ميري فهمتها علي فهمت عبد الرحمن eh hicho hicho tufahamu ndio hicho hicho sasa leo nyinyi mnataka kumfahamu Allah eh yani kama vile unavyo jifahamu wewe mwenyewe au unavyomfahamu rafiki yako kwa kutaka kuonesha kuona mifano kama umemuona vile uh -uh. kile ulichoambiwa ni cha Allah katika sifa zake kifahamu hivyo hivyo kilivyotajwa alafu endelea mbele tafuta sifa zingine na unapotaka kumfananisha Allah na kiumbe wake basi jitahidi kumlani sheitani na hapo hapo useme Allahu akbar Allahu akbar ukisema Allahu akbar maana yake Allah ni mkubwa kuliko vikubwa kiasi ambacho fikra yako haiwezi kufikia mwisho Kusema sasa hapa sasa ndio nimekinai nimeridhika bali kinai na ile dalili ilipokufikisha. Min tashbihi na tamthili na ta'tili na taharifi na ta'wili. Naam. falai anasema fawasfuhu bi annahu muhdathin muhdathun sawa kusifu kwake haya maneno kwamba ni maneno yenye kuzuka inama huwa binisbat lilmakhluqin hakika sifa hiyo ni kwa kuzingatia wale viumbe wanaokumbusha yale maneno ama bitisafi qailihi bihi sawa ama kwa kusifika msemaji wa hayo maneno falaisa bimuhdathin maneno hayo sio yenye kuzuka bal inna kala innal kalama sifatun lahu bali maneno ni sifa ya Allah yeye alama yaliku bijalalihi kulingana vile ambavyo vinavyoendana sambamba na nini na utukufu wake tena haya maneno ni maneno ambayo anatakiwa yarudie sana katika sifa yote ya Allah kwa sababu ukitaka kusherehesha pia zaidi na zaidi unaweza ukatoka katika yale makusudio ukifika hapa kila anayetaka kutoka hawezi kutoka kwa sababu maneno ya Allah yataendana sambamba na nini na vile ambavyo utukufu wa Allah una unakubaliana naye unaendana naye نكتفي بهذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم